Sura 83. Al-Mutaffifun Oni koji pri mjerenju zakidaju. Mek 36 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Teško onima koji primjerenju zakidaju. Allazina idha ktalu nasi jastavfun. Koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju. Wa idha kaluhum A kada drugima mjere na litar ili na kantar, zakidaju. Ala yadunnu ulaika annahum mab'uthun. Kako ne pomisle da će oživljeni biti. Lijevmin azim. Na dan veliki. Jevme jakumun nasu li rabbil alamin. Na dan kada će se ljudi zbog gospodara svjetova dići. Alla إن كتاب الفجار لفي سجين وإستنو istinu, knjiga grišnika je u Sidžinu. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ A znaš li ti šta je Sidžin? كِتَابٌ مَرْقُومٌ Knjiga ispisana. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ teško toga dana onima koji su poricali. Alladine koji su onaj svijet poricali. Wa ma bihi illa A njega može poricati samo prijestupnik griješnik. Iza tutla alaihi ajatuna kale asatirul awalin. Koji je, kada smo ajeti naši kazivani, govorio izmišljotine naroda drevnih. Kalla barrana ala kulubihim ma kanu jaksibun. A nije tako ono što su radili prekrilo je srca njihova. Kalla innahum U istinu, oni će toga dana od milosti gospodara svoga zaklonjeni biti. Umma innahum lasalul jahim. Zatim će sigurno u oganj ući. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون Pa će im se reći, eto, to je ono što ste poricali. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين U istinu, knjiga čestitih je u Ilijunu, وما أدراك ما عليون a znaš li ti šta je Iliju? Knjiga ispisana. Nad njom diju oni Allahu bliski. Innal lafi na'im. Dobri će zaista u nasladama boraviti. al araiki janzurun sa divana gledati. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Na licima njihovim prepoznaćeš radost sretna života. Yusqawna min rahiqim mahtum. Da će im se, pa će piće zapečaćeno piti. Hitamuhu misk وفي ذلك فليتنافس المتنافسون čiji će pečat mošus biti. I neka se zato natječu oni koji se hoće natjecati. ومزاجه من تسنيم Pomiješano sa vodom iz tesnima će biti. عينا يشرب بها المقربون Sa izvora iz kojeg će Allahu bliski piti. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون Griješnici se smiju onima koji vjeruju, وإذا مروا بهم يتغامزون kada pored njih prolaze, jedni drugima namiguju, وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين a kada se porodicama svojim vraćaju, šale zbijajući, vraćaju se. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون Kada ih vide, onda govore, ovi su doista zalutali. وما أرسلوا عليهم حافظين A oni nisu poslani da motre na njih. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون Danas će oni koji su vjerovali, nevjernicima se podsmijavati. على الأرائك ينظرون sa divana će gledati. Zar će nevjernici biti drugačije kažnjeni nego prema onome kako su postupali?